ingingo nkuru nkuru ziyagize n'ubu isukari mu gisagara cya bujumburira cy'abandanya gukena yamara muri sosomo bo bemeza ko nuba matona agera kwijana na mirongo ine ariko aratangwa mu gisagara cya bujumbura murabyumva amafaranga yo kugura agakarata ko kwivuza kam ku banyagihugu ba mikoro make kagiye kuva ku mafaranga y'amarundi ibihumbi bitatu kaje ku bihumbi mirongo ibiri na bitanu biri mu nteguro y'itegeko y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa bibiri na mirongo irindwi na rimwe ushira bibiri na mirongo ibiri na kabiri ibinateye amakenga sentare jejwe kubahiriza amatungo ya leta nabyo nyine murabyumva nayo abanyagihugu basamburiwe inyubako zidakurikije amategeko muri zone kanyosha ya komine muha ntibahuriza ku kuntu babibona ndasubiye kubaramutsa integuro y'ibwirizwa ishinga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa bibiri na mirongo na rimwe ushira bibiri na mirongo na kabiri itegekanya ko amwe muri aya mafaranga azova ku igurishwa kwivuza kam kwivuza ku aho ahizova ku bihumbi bitatu ije ku mafaranga ibihumbi mirongo na bitanu ku bafise amikoro make urongoye sentare ijeje gucungera amatungo ya leta ndayerize yashikirije umwihwezo kuri iyo nteguro kuri uyu wa kabiri mu nama nshingamateka iyo karata izoduzwa igiciro ive ku bihumbi bitatu ijye ku bihumbi mirongo ibiri na bitanu nk'uko sabine ntakarutimana icyegera cya mbere cy'inama nshingamateka abishyikiriza uyu akabona ko bikwiye ko herekanwa imigwi y'abantu begwa n'ako gakarata kuko hariho na ba ntahonikora bazozironswa ku buntu barategekanya kongereza amahera azogurishwa aka gakarata ko kwivuriza kam ubu ko yahora igurwa ibihumbi bitatu mugabo tukaba tubona ko igiye kuva ku bihumbi bitatu ijya ku bihumbi mirongo ibiri na bitanu ku bafise amikoro make ariko hakaba n'abafise amikoro yisununuye gatoya izojya ku bihumbi ijana jewe nkibaza nti umushikiranganji niyaza nibyo azodusigurira hazoba hasigaye ko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanyikiza roho nyanganda sida buca bwihutira kwerekana iyi migwi ayo mafaranga ngo integuro y'ibwirizwa rigenga hava uburyo leta ikoresha ntiyatomoye urugero nk'uko bishyikirizwa na Ndaye Elize arongoye sentare igihe cyo gucungera amatungo ya leta uwo agasaba ko inama nshingamateka isaba umuco ukwiye ubushyikiranganji bwegwa ni byiza yuko muri projet de finance bavuga bati hazoduga amarosete kubera iyi mesure yajeho mugabo uterekanye uti ayo marosete azoduga azoba angana gutya ah, biragoye kuvuga yuko reyeri mahazo bakurasa imbaderosete ni kuvuga yuko ntitwabonye yuko rakurasima de rosette ivugwa muri projet de loi de finance iri realiste cyangwa itari realiste kuko ntibavuze bati iyi rosette izozana miliyaridi zitanu cyangwa miliyaridi zitandatu kugira ngo duheze turabe aha niho tuvuga tuti impact ntiboneka twasabye ko umushikiranganji yosigura iyo impact twebwe nka kuru de konti nta handi hantu twogarukiriza abashingamateka bakabona kandi ko bagikeneye insiguro zitomoye kuri iryo duzwa kugira ntibizotume abanyagihugu bagira ingorane mu kwivuza arakoze jean dogeye irakoze tuvuga amakuru ajyanye n'inyubako abanyagihugu basamburiwe amazu yubatswe hadakurikije amategeko muri zone kanyosha ya meri ya bujumbura ntibashimishijwe n'iyo ngingo bamwe barashima mu gihe abandi bagaya icyo gikorwa bakabona ko cabatse uburenganzira ku maparasera yabo basaba kwiyongingo ngingo yo kwigwa neza imbere y'uko gusambura kubandanya omerdo wayo Ivyo bikorwa bitumberezwa hanini ku mazu yubatswe hatisunzwe amategeko munsi y'insinga z'umuyaga nkuba wa Regidezo kwibarabara rya Bujumbura Rumonge zone Kanyosha yo muri commune Muha mu gisagara ca Bujumbura kuko haza abo muri kadasitire bayikazana abahinga babo hanyuma ikakugurira uruhombo ntigobura nk'ubu hariho hamwe hamwe wasanga nk'igiti cy'amatara ugasanga cyarahengamye kiza guhengamira hejuru y'inzu yawe ugaca usanga rero ubikoze utagononokewe kuvugira uti kijya giti iyo bagihengurura jewe sinakogwako iruhande yabo abandi babona ko icyo gikorwa ari cyiza kuko gituma ibarabara rigira ubwaguke bwidegembya maze rikaba umurari kandi urabona ko turi ko turabomora iri ni iterambere rya twese si ukuvuga ngo ni leta gusa ibarabara rya ririto ubona ryamamo amasanganya kubera abantu babura aho batsa imodoka amakinga nubwo bamwe babibona ko umenga ni bibi ni byiza nitwe twibomoreye bari batweretse aho dutegerezwa gucisha bavuga ko twumva munsi y'urutsinga rwa rigidesi rw'amatara kandi n'ibyo twakoze bose hamwe basaba ko ikibazo cy'aho bocisha amazu cokwigwa neza kugira ngo boye kwama mu ihumbi ryo gusambuzwa omeyando wayo yamara icyo gikorwa ntikirota gihagarara ahubwo kikazonabandaniza no kububatse ku miserege itwara amazi y'inkukura hagati mu makaritiye Mustanheri ndayisenga Devote arongoye iyo komine ya Muhashimishwa n'intambwe ico gikorwa kigezeko bakanamagarira abo baba barubatse ku mifurege hagati mu makaritiye kubyitunganiriza mu maguru masha tumutegabiri abiri rero kiriko kirakogwa neza ngaha muri komine yacu muha ubu uye ibarabara rirarengana neza kigeze ku rugero rushimishije cyane naho turiko turabandanya novuga yuko turi nko ku mirongo icenda ku ijana igikorwa kiriko kirakogwa hariho abidoga bati hariho ababomorewe bavuga yuko bari munsi y'insinga ariko ari amapoto y'insinga za regide yahengamye agahengamye baryamira ku mazu yabo icyo muba mwarakimenye erega bidoga ntibashobora kubura iyo wubatse ibintu hanyuma bikabomogwa bakwiye kwibuka nabo yuko bavyubatse nkumbure bariko barabuzwa ariko ntibabyumva ariko rero igikorwa gitegezwa kubandanya kandi ni ku neza yabo ajya amapoto y'amatara hagize ingorane bigaruka kuri bo nyene tubibona ku ibarabara rikuru rya Bujumbura Rumonge hoba hari imigambi yo kuzoshika no hagati mu makartier ko no hagati mu makartier usanga amabarabara mwamwe n'umwe arengana yaravogerewe aho naho nyine tuzosanga batabikoze neza naho nyine tuzohashika ahubwo bo nyine imbere y'uko tuhashika uwo babona yuko yubatse nko ku muserege utwara amazi canke akubaka impande y'amapoto ya regidezo hari n'abo usanga amapoto ya regidezo ari indani mu rupangi wabo bo nyene boba baravyikorera hakiri kare n'ivyo vyoba vyiza imbere y'uko intwaro zihashika bashoboye kuvyikuriraho bo nyene babikora neza gusa gusumba aho biba ko bikorwa ku nguvu Devota Ndayisega ni musitanteri wa komine ya Muhanga mu gisagara ca Bujumbura batumirira amate mu nyuma turavuga ibijyanye n'urudandaje Isanganiro inama isumba ingimba Ano makuru arabandanya muri studio za radio isanganiro ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ine nari nabibabwiye mu ntango zano makuru ko n'ubu isukari mu gisagara ca bujumbura ikibandanya gukena abayirondera bagasaba yuko yoboneka dukurikire bamwe mu baganire na handi isanganiro. isukari namba abantu baza ari benshi baza kuyirondera tukabura niyo tubaha hari n'abaza bibaza yuko twaba tuyibimye tuyifise mugabo tukabereka n'imifuko yuko atasukari irimwo ugasanga harimo nk'umuceri rero ukwezi kuraheza atasukari tubonye hano hantu mu irohero rero ngaho iwacu mugabo nta nta muntu n'umwe ndabona ati ayikuye mu irohero nta n'umwe ahubwo murabe mutugeragereze kweri kuko abanyagihugu jean Pierre nzobandora ajejwe gutanga amakuru muri iryo hinguriro akavuga ko intonde z'abayihabwa zamaze guhabwa abajejwe intwaro kugira nabo bakurikirane uko iriko iradandazwa tumukurikire ejo twashoboye gutanga isuka ringana itoni ijana na mirongo ine hanyuma porogaramu y'uko uko turi turayitanga iramanitse hari abatoye ejo aribo bari batwaye izo toni ijana na mirongo ine hari abariko baratora uyu munsi amakamyo ari ngaha hasi murayabona zaba izije gupakira isukari zaba n'iziwacuze ko zirapakurura ibyo mwabibonye abantu muri ko muracako ngaha murabona ingene bangana ni ukuvuga yuko twisuka turiko turayitanga kumenya twabishikiriza eh, kumwe navuga nti abo mu ntwaro uko twasezeranye dukorana ni uko ku munsi ku munsi ku mugoroba mu gukorotiye mu gufunga ibikorwa byo ku munsi ntanga raporo abayobozi bantwara mu ishyirahamwe ico o kiri mu byo bantegetse kandi nkora neza kugira intwaro nayo ndayifashe kuyiha ibishobora kuyirongora mu gukora igikorwa cyabo ubu rero navyo nyene biri ngaha baba abasitanteri nabibahaye amashefu do narabibahaye ubu nabo nyene rero ndazi nuko nabo nyene bavyemeye kuko barakeneye ko aho barongoye ibintu biba ku rutonde akakajagari k'isukari kagahagarara bakahaja mu yindi mirimo igiciro c'isukari ndazi ko bariko baragikora kuko nabo nyene muri iyo rezo tuganiriramwo bamwe bamwe baransubiza ntabona neza yuko ubutumwa twatanze babwakiriye kandi bari kukiva ababa muri quartier ya Kajaga ya mbere ni ya kabiri muri zone Rukaramu commune Mutimbuzi ntara ya Bujumbura barahagaritswe umutima n'iduga ry'amazi y'inzozi zitandukanye abatari bake baramaze gutabaromoka abandi ko batwara ivyabo abaganiriye na radio isanganiro basaba kwizo nzuzi zo kubakirwa kurikira bamwe mu baganiriye na radio isanganiro aya mazi amwe ava mu kuba jehova ayandi nayo akava aha ku rusizi agashika ngaha none agira aterane yava kuba jehova yose agira aterane kandi hose amazi yabaye menshi rwose mbere amaze kugera mu mavi mbere twebwe ntiturahunga ariko rero nitwabona uburyo tuzohunga kuko amahera yo gukotesha inzara goye egome kandi ntiziboneka ubu egome turaraba nyine turyama nk'urupangu rutarashikamwo izi amazi ego dushaka turyama hariho abantu benshi na jewe nyene amadeni twoza turaka kuri banki none ayo madeni rengere tuzi ibyo yariha n'ibyo tubona inge tutazora tuyaronke yegome narondenze ikiringo kingana n'ukwezi kuva amazi atangura yoza aza buke buke abantu twiremesha ntazoshika iwacu ntazoshika iwacu ariko mu nyuma amaze gushika imbere y'urugo turavuga ati no bizotugora ukuntu twimuka ntushobora kuronka transivire ngaha ntibikunda impaka kuri ibintu nubwo atohari bishikana nk'ubu jewe tujya ubona nitwo twari dusigaye ko ndabisomvye kabiri ibintu bigenda birihiye dimire kugira bishikaha ibihumbi icumi urumva ku cyo ndabikura ngaha kandi kubishikanaho naronse inzu n'ibindi bihumbi icumi kandi kugira ngo ndonke inzu yonyine naradepanshije amahera ashika nko ku bihumbi mirongo itandatu sizeyo avanse y'amezi atatu mu nzu katire sa senkanti mire urumva ni uruhombo rutagira uko rungana rero ubu rero ubuhoho nuko navuyeyo amazi atarashika mu rupangu mugabo bumvuyeyo amazi yashitse mu rupangu aho ubona nyene ko rigeze gukanya niho amazi agera mu rugo amazi yaraduteye ngaha n'urudubi inzu ziguma zibomoka ko turimuka nyene dufise turi ko turaca gusa ubu yongerekanye rwose aguma aduga buri mwanya hangadaho sadiki ndaruzaniye arongoye zone ya rukarama amenyesha ko ba namazu bo kwimuka agahamagarira ahubwo abafise amazu akiri karubakwa guha indaro abatagira aho bajya tumukurikira isibe ry'amazi irateye ubwoba cyane ku buryo benshi kuva dukura tutigeze tubona ibintu nk'ibi uno munsi turibaza nimba koko aya mazi azohava asubira inyuma birateye ubwoba birateye agahinda imiryango iri kirimuka abandi nabo babuze iyo bajya niyo bava mu sinzi ingene no bivuga kuko ubu kugira ngo uve ku ibarabara ushike hirya ahantu bita mu kinyinya udafashe ubwato ntibikunda mukuri mubiravye eh, ni ibintu biteye ubwoba cyane inzuzi zitubangamiye cyane ni rusizi na tanganika kuko tanganika iyo habaye umuyaga ijya mifunda iraduga igakubita mu mukuzi bita eh, ku nzoka hanyuma uruzi aho gutemba ruja mu itanganika rukaca rutemba rusubira inyuma rubandanya ruduga kushika aho rushika rutwara imihana rusizi nago guzuye hariya hepfo nta digi rihari digi ryara inkombe za rusizi zaraheze ruca rusuguma yandi mazi nayo nyine akaduga akacahura na yandi yavuye mu itanganika bikaca nabyo bitemba biduga mwoba muzi nk'abantu bamaze kwimuka kubera aya mazi igiti gira ubunyene kugitanga biragoye kuko ku mwanya ku mwanya abantu baguma bimuka kuko amazi ntarahagarara abandanya aduga ni ukuvuga ushikiriwe aca yimuka n'aya masaha ndashobora guha ibi bitigiri mugabo hahera iminota mirongo itatu cyangwa isaha abandi bakimuka biragoye rero ni ukurindira yuko amazi tubona ko amazi asa nk'uko ahagaze tugaca tuidentifiya tukagira identification finale y'abantu bose bo bamaze kwimuka muri muriko murakora canke bivanye nabo muvugana ikiriko kirakogwa niki kugira ngo nuvuga nti abo murongoye batekane eh, ikintu e, cyambere twabanje gukora nuko twatabaje croix rouge iraza kugira ngo bibanze ipompe mu mazi baragerageje gupompa no gufasha barafasha hari bariko barafasha abantu bafise amikoro make kugira ngo barabe yuko bubaho hanyuma ikindi naco tugatabariza leta mukuri nigira ico ukoze hari n'abantu bagowe cyane bari hirya inyuma muri periferi ya Kajaga hari abantu bagowe cyane batagira amikoro mbere batafise naho baba kuko bari bafise inzu zijya z'ivyondo nyinshi zabomotse gushika ejo twadufise inzu zirenga 180 zimaze kubomoka aha nkabo bose nibafise iyo baja moneyo nakaje gutera kamo abantu bafise amashantier mukuri tugomba tubasabe ko tugomba gushiramo abantu ahantu muri ayo barabamo kuko ntitwikwemera ko baba hanze kandi inzu iri yanshantiye nibaza ko atakintu kinini abantu bokonona iyo myuzurira y'ikiyaga Tanganyika ari nayo yanabomoye inahenura ibiti bitwara umuyaga nkuba mu mazone ya Minago na Magara bituma imirimo isaba umuyaga nkuba wa regidezo muri ibyo bice ihagarara mu gihe abari babeshejeho n'iyo mirimo basaba basaba kwiyongorane yotorerwa umuti userukira regide zo mu rumonga avuga ko biteze umugwi w'abahinga barungiswe n'ubuyobozi bukuru uza kubasahiriza n'inkuru ya Jean Pierre Misako mu miji ya minago muri komine rumonge na magara muri komine bugarama uciye ku rutumo muri komine rumonge na gacerere nta rwamo rw'amamashini asudira asekura ubududu umuceri imise bwumvikana bakimyozi abadafise umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba baricaye abakanyisha ibinyobwa cyane cyane amata mu mafirigo barihebuye ntituvuze kubika imiti mu byuma bikanyisha canke mu mayandikiro atakindi bafise bikora ko atari umuyaga nkuba wa regidezo ni mu nyuma y’amazi amazi y'ikiyaga tanganyika atumye kimwe mu byuma bibiri bifatanye bica ko insinga z'umuyaga nkuba bagasaba regide zo gusubiza ibintu mu buryo mu gukora ibirama batibanze kuri icyo cyahengamye gusa ariko barabe ingene kwimura ibyuma n'ibiti bica ku insinga insinga z'umuyagankuba wa regidezo aho hose bigeramiwe no gutemba kubera imyuzurire y'ikiyaga Tanganyika habaho mu kagongo canke ku rutumo muri regidezo mu rumonge bavuga ko barindiriye abahinga bava Bujumbura baza gufasha gusubiza ibintu mu buryo ibyo bibaye kuri uwo murongo mu nyuma y'ihenuka ry'ibiti ku murongo ujana umuyaga nkuba ku murago ku mukuru wa komine burambi uwo murongo wo muri mirongo icyenda n'indwi akaba ari uwo gusubirizwa nk'uko muri regide zo mu rumonge babivuga jean Pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro vuga undemeshe aho hambere guterana amajambo abibogwanko canke kugwana nabo mudasangiye umuryango ngo byari bisanzwe hari naho byaba ngombwa padiri ntabona adrian kimwe mu byo yanonosoye harimo ibijyanye n'imvugo hamwe n'imico y'ikirundi amenyesha ariko ko hariho uburyo butatu bwakoreshwa mu gutatura amatati nk'abashinga ntahe baje hagati y'iyo migwi ibiri abona ko hambavu y'ubuhinga buhari ubu bwo kumvikanisha abatase ubwo abashinga ntahe bwakoreshwa aho hambere bwo bandanya n'ubu bufatirwa ko akarorero bahonera muco aho hambere abantu badasangiye imiryango ngo baraterana amajambo abibugwanku abe ntabona nta mwana yananonsoye ibijyanye n'imvugo asigura ko muri icyo gihe umwe wese yamenya aho agendera n'aho atagendera hanyuma rero kama barabana ribi iyo batanguye kwangana ngo barwane ntibahana n'abageni umwansi waca umushyira kure yawe rwose kwanga umwansi byari birekuwe byari bihanuwe mbere utabigize niba uri ikijuju inwano ngo ari uburyo busanzwe bwo gutunganya ibintu mu buzima bw'igihugu ariko ngo hari ibyari bizira nko kurasa umwana umukenyezi cyangwa umutama ngo hari kandi n'uburyo bwo guhuza abatase warasa umuntu mu mugongo warasa umwana ntawarasa umugore warasa umutama bararasana abantu bafite ibirwanisho bonyine gusa ihagaze eh, kurasana hanyuma rero ba bandi bahunze bikaba biheze tubarondera abashinga ndahe ngo basubirize mu buryo rero bwa mbere abashinga ndahe barajya hagati bakaza bari muri iyo miryango ibiri rwanda bagashika hagati bati ntimuryane muri bamwe ba bantu babonye ko ari ababa b'impande zose bagaca bata ibirwanisho hasi bagaca babita hasi bagakoma amashyi bamaze gushyira ibigwanisho hasi basubije hamwe ngo barahana n'abageni ngo aho kare bitakogwa umwe wese ngo yacaye yirinda gusomborotsa uwundi cyangwa umuganwa akarongika indumwa yo kuvuga uti ndimusubire ndimumarane muri bamwe iyo ndumwa yiwe iramutse bakayimenya ikajya hagati baca bashyira ibirwanisho hasi ibyo byose biheze rero bagaca bagira inama yo gusubiza hamwe twapfiki abashingantahe bagaca baca urubanza bati mwebwe rero indihano mutanga iyi hanyuma rero iyo ndihano itanzwe bagaca basangira bagazana ifu bagacumba umutsima aho nyine bakabaga ikimasa aho nyine bagaca bakaraba eh, gukaraba rero kwari kwerekana ko bahebye iby'indwara babivuyemo hagaca haba amajambo yo kuvuga ati duhana abageni dusaba n'inka turi bamwe uzosubira gusomborotsa azoca ahanwa nabi iwabo kuko batagize gutyo baguma bangana hanyuma kandi no kwihora bigaca babibuza uzo kwihora agahita nabi iwabo hanyuma rero bikaba biheze kandi icyo gihe ntibasubira no kuvuga ya majambo mabi abe ntabona na mwana asigura ko ubuhinga bwo gutatura amatati bw'abashingantahe bwari bufise akamaro kadasanzwe ngo kuko umugu wose wumvirizwa kandi bakongera bakemera n'ikosa kubwiwe ngo no muri kino gihe ubwo buhinga bwofasha Hano haciye hagarukira no makuru twari twabategura ikanshimire mwe mwese mwaduteza abiri ndabashimire na bagenzi anje bo mu Uganda bwo kumenyesha amakuru kwa radio televiziyo isanganiro mugira umutakamwitsa